gehuil bij Abnerse graaf, en al die mannen het saam gehuil. Die koning het een klaaglied gesing oor Abner, hy het gesê, hoe kom ons Abner sterf soos het dwaas sterf? Niemand het je handen vastgebind nie, niemand het je voeten vastgemaakt met kettings nie, maar jy het gesterf soos iemand sterf van je skelms om doodmaak. Al die mannen het weer gehuil oor Abner, dit was nog dag, en al die mannen het vir David gesê hy moet eet. Maar hy het gesê, die Heere moet mij straf als ik enig iets eet of drink voordat die zon ondergaan. Al die mannen het dit gehoor, en hulle het gedink dit is reg. Alles wat die koning gedoen het, was altijd reg voor al die mensen. Al die mannen en al die mensen van Israël het door die dag geweet en hulle was zeker dat dit niet die koning was wat vir Abner sien van Nerlot doodmaak het nie. Die koning het vir sy manne gesê, Julle moet dit weet, Dit is een leier en een belangrijke man wat vandaag in die land Israël gesterf het. Ek is die gesalfde koning, maar ik is zwak. Hier die manne, die seens van Syria, is sterker als ik. Ik bid dat die Heere die skelem sal straf oor dit wat hulle gedoen het.